ndabaramukije mwebwe mwese muteze abiri isanganiro ndabaha ikaze makuru tugiye kubashikiriza ku wa gatandatu nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira gushyiraho umugwi w'amatora seni wumvikanye ko na bose no gutegura ayo matora ata atanumwe akumiriwe hamwe no gushyiraho amategeko yotuma abahunze igihugu bagaruka ibyo ni bimwe mu bigize urupapuro rw'inzira ruherutse kumvikanwa ko n'abanyepolitike aho ni mu ntara ya kayanza uwahoze arongoye igihugu ca Michel eh, Bachet niwe yaraye atowe n'inama ya ONU ijejwe agateka kazina muntu kugira ngo azobandanye eh, igisata c'agateka kazina muntu muri ONU umushikiranganye nawe agateka kazina muntu nga mu Burundi Martin ivy'abandi amyesha ko uwo yaraye atoye atowe nako azogira kinini aterereye mu bijanye n'igisata c'agateka kazina muntu mu bijanye n'ubworozi naho inka zirenga amajana 9 nizo zimishijwe kurushinge aho ni makomine atandatu agize intara ya ngozi ido ni ido jano na mamakuru ni mukanya ano makuru ngangiye kubashikiriza fadikanije na Eme Tusemitebuzi ayagarikiye muhinga bw'ivyuma twese yamwe tuti kazi. Isangani roo turasubiye kubaramutsa tubaha ikaze muri ano makuru ano makuru rero tukagoba tugomba kuyahera mu gisata cya politike gushyiraho umugwi ujeje gutegura amatora seni n'inzego bijyanye gushyiraho ingingo zituma abanyepolitike bahunze badakurikiranwa n'ubutungane bahunguka nuko abanyepolitike bo kwiha intumbero hamwe no kuyironsa uburyo no kwiyemeza kw'izokora mu bwigenge atayihengamiye ikindi kandi ngo ni uko imigambwe yose inani z'imigambwe ndetse n'abigenga bose rukigwa mu nzego z'umugwi ujeje gutegura amatora seni nayo imigambwe ngo yohimiriza abanywanyi bayo kurondera ibibaranga hakiri kare aho kubirondera ku munota wa nyuma muri urwo rupapuro rw'inzira harimo kandi uko umutekano w'abanyepolitike wokingigwa kugira ngo boroherwe mu bikorwa bijyanye n'amatora hamwe n'uko abanyagihugu boyagiramwo uruhara mu bwigenge no mu mwidegemvyo urwo rupapuro rupapuro rw'inzira ruravuga kandi ko abanyepolitike bokoroherezwa mu gushikiriza ivyumviro biciye mu binyamakuru vya leta ruranavuga kandi ko abanyepolitike bokoroherezwa mu gushikiriza ivyumviro abifuza kugira uruhara mu matora bose bakayajamwo abanyamigambwe baranasabwa gushiraho no kwemeza ingingo ngendegwa zokwisungwa mu kiringo c'amatora zijanye na karangamutima ko gutsimbataza umwumvikano hagati y'abanyepolitike no kwirinda imvugo zo gucanishamwo ngo hoshigwaho kandi ingingo zifasha abanyepolitike bahunze badakurikiranwa n'ubutungane gutahuka cyane cyane nk'izijanye n'ingene vyabo vyotahukanwa leta kandi ngo yofata ingingo zikingira umutekano w'abanyepolitike bahungutse Jetride mawe nayo turagukengurukiye turagukengurukiye kuri iyo nkuru wadutoreje Michel Bachelet yahoze arongoye igihugu ca niwe yaraye yemejwe n'inama ya bose y'ibihugu bigize umuryango wa ONU uraba bijanye n'agateka kazina muntu umushikiranganje w'u Burundi ajejwe agateka kazina muntu aremeza ko hari ivyo leta y'u Burundi itagiye irubahiriza mu bijanye n'agateka ka muntu mu gihe uwo mugwi warurongowe n'uwitwa Zaid Lad Hussein Martin by'abandi avuga ariko ko ibibazo bitari bike bizotorerwa inyishu bivanye nuko uwo mushasha agiye gurongora umugwi azogira icafashije tumukurikire icyo twifuza ni michel bachelet ngo igihugu arazi ingorane ibihugu bikunda kugira ko leta abagize inzego za leta badakunda kubumviriza ingorane tubagize rero muri kajya kanama gashinzwe na muntu baba bashaka kwerekana ko leta zananiwe bagashaka kwerekana ko leta atakindi kintu zifise kiretse guhohotera abenegihugu guhohotera amashyirahamwe atandukanye ni niyo ngendo twifuza rero yuko ashire nk'umuntu yararongoye leta yararongoye igihugu azofasha cane hakabaho cita mu gifaransa équilibre twibaza yuko ariho byogenda neza kugira bizatanga zina muntu tubyumve cyo kimwe naho twebwe ntitwiyemeje amaraporo kubera yanditswe n'abarungitswe n'akanama gajeje vy'agataka zina muntu twayamirije ibinyoma byaba n'ibindi byose rero igihe cyose ari uko bimeze leta y'u Burundi n'abarundi bazovyamiriza ku rwego rw'agateka kazina muntu rwarigeze kwa rushaka kurungika abaza kuraba ingene vy'agateka kazina muntu kifashe mu Burundi ntibemererwa ubuho two kwizera yuko kumbure mugiye gukorana neza bakemererwa no gushika mu Burundi twashaka tubasubiremo kandi leta y'u Burundi dukorana n'umuntu dukorana n'urwego igihe amategeko igihe inyungu igihe ibyo muba mwarumvikanye bidakurikijwe leta y'uburundi turavuga tuti twebwe nka leta y'uburundi twiyemeje gutera neza kugira izatera akazi nta muntu bigende neza igihe rero bidakurikije amategeko eh, ese yobikora turavuga tuti banya kugira imana ibi bintu ntibipanze ku buryo inyungu z'abenegihugu b'uburundi n'akarere uburundi burimo zo kubahirizwa twa tuba tutireka rero tube tubabirindiriye mugende mubyige neza haba n'ibyatunganuka tuzaza twumvikane ukuntu byogenda uwo akaba yari eh, akaba yari Martin ivy'abandi n'umushikiranganje w'agateka kazina muntu tukiri muri ico gisatanye ca politique ngo kuba abakuru b'ibihugu by'u Burundi na Kongo barashikirije ko batazokwitora mu kiringo kigira gatatu ngo vyerekana ko intwara rusangi imaze gushinga imizi muri ivyo bihugu nishaka ku ndongozi ryo gutunganya mu mu bwigenge ibijanye n'intwaro ibereye bivugwa n'umusesanguzi mu bya politique Patrice Désiré Amuremye akemeza ko hari ishaka ku bihugu vya Afrika byo gutunganya ibijanye na politique mu mwitege ivyo gutunganya ibijanye na politike eh, mu eh, babitunganije mu buryo ntangere tumukwirikire Patiri Desire yamuremye ngaha rero uyu munsi je cyo ndivuga icyo ndavuga nuko ibigo byo muri Afrika uhereye ku Burundi biriko biratanga intumbero yingene byo kwiyubaka muri demokrasi nkuko bayivuze bonyene kandi demokrasi nkuko bayivuze nibihumva by'amamanda ngo mwagira imyaka inundi ibi ni ibintu bije byo bundi mugabo demokrasi mu bisanzwe yaba ni ijwi rimwe ku muntu basta nkuko tubivuga bikaba biheze ni ukuvuga yuko rero ubonye nko kumvikana kwa Eritrea na Ethiopia ibyo nabyo rusubiramo hari izindi nyungu zihari ziraba Somalia nibaza yuko abanyafrika batangiye kuza barabona uhereye kuri aba batanze akarorero ko ivyo abantu biyumvira cyane cyane abazungu biyumvira abashobora kwerekana ko atari vyo abanyafrika nabo biyumvira ko bashaka kubaka demokrasi ryarindi rijwi ku muntu mugabo ku buryo bwerekanwe neza apana ku buryo bweretswe neza nkavuga nti izi nzira ziriko zirabaza kumvikana haba muri Kenya haba muri Sudani abantu bariko barerekana ingene nk'ibibazo bishobora gutorerwa umuti ata muntu yitambitse mu’kirenge mu bacinyije Afrika nko muri Sudani kubabanje kubivuga nabi bavuga ko Sudani yo muri yo hejuru ari ibirimwo igada ari ibirimwo ariko nibaza yuko ari inzira nziza abanyafrika bariko bararaba pan panafricanisme nyerere yatangiye sangwa muri sanze kuri radio kugira kugira ikigongo kugira ikigongwe abanyeshuri batabandanije bakora ikibazo bagirizwa ko batari bamoye imishatsi yabo neza ivyo bivugwa n'umunyamabanga mukuru w'ugo runani Fredina Sim, eh, Simbaru eh, Fredina Simbaruhije akavuga ko abo banyeshuri ari vyiza yuko bosubiramo ico kibazo kuko ngo iyo umunyeshuri asubiyemo umwaka bitaboneka neza tumukurikire twumvise yuko eh, hari abanyeshure babigeme batashe gukora ikibazo kirangiza umwaka w'amashure eh, makuru eh, aho umushikiranganji yagendeye ariko rero tukaba tuzi ko ico kibazo ubundi gikorwa mu gihugu cose rero tugira tuti mbe none aho umushikiranganji atagendeye mbega bimeze gute birababaje cane gose kuko naho abakobwa birukanywe hariho n'abahungu bari nawe nyine usanga bari bafite imishatsi nabo nyene mbe none urugero rwo umushatsi nyene ni uruhe kugira kumbure ntihari umwana agira ati kubona naka afise umushatsi naje ntangorane kuri abo bana batubahirije iryo tegeko bobo bari kubyifatamo gute canke nk'ubushikiranganji bwari guca bukora iki kugira ngo ntihabe umwana n'ikinono ko mu gihe eh, tumba ko amashuri baba basaba iminsi yose yuko batogenda kuza ku mashuri bafise imishatsi eh, urumva abana barabizi ntibashire mu ngiro bakora ibyo basabwe n'abarongoye ikibazo gusa ni uko tumva ko byabaye hamwe gusa rero amategeko yabonetse bakurikizwa kuri bose igihano bafatiwe mubona cari kingana nikosa bakoze by'ukuri ah, ah, twifuza ko eh, ubushiranganji ubwo bw'imutima kivyeyi ndetse tubona hakayo kusaba imbabazi kubaza abo bana kuko burya imvi umwana yize umwaka wose ugasanga hageze gukora ikibazo uwo munsi nyine bati we ntufite uburere bwo gukora ikibazo ni ukuvuga ko aba agiye guta umwaka wose twifuza ko ubushakashatsi bw'ukuri eh, bugerageza bukaraba ingene bwokorosha ndetse bukaraba ingene abana nabo nyine boheza bagakora ikibazo kugira ngo umwaka ntubipfagusa hanyuma ariko icyo twosaba kindi ni ugutomora neza iyo ngingo bijyanye n'ibyo kwimwesha mbega ni ku rugero rungana gute hanyuma kandi iyo ngingo irabe abahungu irabe n'abakobwa twanka ko ingingo ifata igice kimwe cy'abana Tukiri muri gisata nyene bamwe mu gwaruka ganini na radio isanganiro bamenyesha ko ahanini ubuzima babayemwo bugoye aho ngo ni keshi iyo bahejeje amashure bitaborohera kuronka akazi ivyo babishikirije mu gihe ku munsi weje genekerezo rya 12 imyandagaro ari umunsi mpuzamakungu hariwe ugwaruka ugo gwaruka rukavuga ko e, rutahura ko leta itoshobora kubarosa ubuzi bwose ariko bagasaba ko bo barosa imitahe kugira ngo bashobore kwibeshaho imitahe boheza bagasubiza mu nyuma turukurikirane jewe uko mbona urwaruka mbona rubayeho ubuzima budashimishije aho ubuzima bwabo usanga buri mu ibarabara hanini nko gusega n'abari ku ntebe y'ishuri kubera kubura uburyo hagati y'ababyeyi no kutumvikana mu miryango yabo bashima kwironderera ibyo bafasha n'ibyo banezera bikaca bituma bashobora guca mu ngeso nyinshi mbi eh, nka jewe nk'umuntu yaciye ku ntebe y'ishuri twe twabona yuko kera umuntu yize amashuri yiwe agaheza na kaminuza yaca aheza ari umuntu novuga abandi bafatira ko akarorero ku buryo wasanga ashoboye kwiyungunganya ashoboye kubaho neza akaronka akaza akaronka icyo yiha ari nacyo gituma ubona ubu rwaruka rwo mu burundi ari na bake ushobora no kubona bagera mu bigero mugabo ntibashinge n'ukwabo ku bw'ubukene baruka mu burundi mbona Rubayeho nabi nacyo ndimo tubayeho nabi abatize hari ubukene budasanzwe buba buri no mu miryango baba bavukamwo abize niko kuko nta buzi buhari uramara kaminuza ukicara mukuri urwara Burundi rubayeho mu buzima bugoye cyane rwose kuko urashaka gusanga umuntu yamaze univerisite ariko ugasanga amaze imyaka ibiri itatu ataronka n'akazi ugasanga ntashoboye no kugura impuzu yambara ntashoboye kuyifungurira wenyine usanga mu mihana mu mavyeyi biwe ari agumaba ugasanga mutoyi wiwe w'umuhererezi nawe nyine bose baguma bahanze amaso abavyeyi babo ariko bari bageze ahantu nabo bogira ico batereye mu rugo canke nabo bakabona ubuzima bwabo uravye ubuzima twebwe urwaruka tubayemwo ni ubuzima butaryoshye ariko ntibatse atari ngaha mu burundi gusa rero nkajiye nk'ubu ndabona kugira ngo ubwo bushomeri umuntu abugwanye ndabona nk'ubu ko nkwiye gukora amaboko mu mpuzu ngakora akaba ari akaba naco cyatumye ubuyobozi bw'umurimyi n'ubworozi mu ntara ngozi na na Prodefi bagira isekeza igerageza ryo kwimisha inka zirenga amajana icenda mu makomine atandatu y'intara ya Ngozi uwo mugambi Prodefi ukorera mu inkuru ya Apollinaire Muzagara mu ntara ya Ngozi muganga ajejwa amagara y'ibitungwa mu ntara ya ngozi akavuga ko hari hatekanijwe kubangurirwa inka majana indwi na mirongo ine na zitanu ibitigiri bikaba byararenze kuko n'abatunzi inka zitatanzwe n'umugambi prodefi babikeneye bazibangurira nazo nyene kandi bakabigira ku buntu ive nshimira imana akamenyesha ko akunguka ari kanini kuko ngo umuntu aheza akaronka ubwoko bwiza bw'inka ashaka gutyo umwimbu w'amata ukongerekana ngo biraheza kandi bigakinga indwara imfizi ishobora gutera imbyeyi icyo bita mu gifaransa maladie vénérienne uwo muhinga mu vy'amagara y'ibitungwa agahanura aborozi kwijukira kubangurira ku rushinge kuko ngo bifise akamaro kanini ingozi ponari muzagara radio isanganiro Apollinaire Muzagara turagukengurukiye tuve mu ntarangozi tukubitire mu ntaramwaro aho abana b'imfuvyi bantaho Nikora 1900 ari eh, aribo barokenje ifashanyo y'amakaye biciye mu mugambi mu mugambi nawe nuze wishiramu FVS e, ayo makaye azotangwa mu isekeza rizomara kwezi ku k'umunani akaba yatanzwe mu ifashanyo yatanzwe n'abasanzwe barukiye mu iryo shiramwe mu ntaramwaro mu gihe iryo sekeza ryuguruwe kuri wa gatandatu inya igihugu inyakararo muri commune Kayokwe abana b'imfuvyi barenga amajana 33 akaba ari bashoboye kuronka amakayi atandatu umwe umwe turangirize ano makuru mu bijanye no gufashanya amadolari y'abanyamerika ibihumbi 12 no kuvuga miliyoni ya y'amarundi niyo akenewe kugira umwana yitwa Ndwayezu Jesse Deni Animal ajanwe kuvuzwa mu gihugu c'ubuhindi uwo mwana amaze uwo mwana afise amezi 8 akaba amaze amezi ane agwaye kivyimba cyo mu mutwe mu bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge mu nimero amajana 3 n'umunani abaganga bakurikiranira hafi uwo mwana harimo na Dr Egide Nitunze bamenyesha ko ata atabikoresho byo kubaga uwo mwana bihari bagasaba ko bagasaba ko byokorwa vuba kugira ngo uwo mwana ashobore kujanwa hanze amagara yiwe atarasinzikara abavyeyi ba Jesse basaba bagira neza kugira icyo bafashije canke akakura kuri nimero za telefone zikurikira 79 amajana 8 na 200 amajana 4 na 10 nino ngaha duciye turangiriza ano makuru twe twabateguriye ndabashimire mwege mwese mwafashe akanya ko kuyakurikirana shimire n'uruganda rwa radio isanganiro rwa yegeranije ndamushimire na Emetu Semitebutsi yari karafasha muhinga bw'ivyuma Gitama Jean Marie Vianney Ngendakumana nabashikirije nkaba ndabasezeye ndabifuriza umunsi mwiza w'akaruhuko murakoze